berrien tenorea zurekin pantzoi digarai lehenik plantuneko jenden aserrea. Eien bizitegien hausia ez baita trinkatua. Epailek atzo eran behar zuten nordiren obendun bizitegi horien utxetan erabakia elduden azarorat gibelatu dute. Silvian Alo deputatua ere kesu, hau sudminen kontra, urre miak eta proiektua daraman sozietate unek, bilkura bat antolatu nahi du, unkiak ditazken lapurdiko ameka herriekin, gomitaren forma salatzen du deputatuak entzunen dugu. Trein langileak greban sartzen aste hartuntan, bi borroka dituzte, lanlegiaren kontrakoa eta bestean, bestea, esentzefak plantan eman nahi duen, eien lan baldintzen aldak eta peio dufo berisailuntan. Eta zer egin Sibirotarrak ez diten Sibirotik joan, zer egin jendia kanpotik dinarazteko, gaia pulu, bilkura publiko batean ez tabadatu da hostiralian, atarratzeko prefosta elkartea antolatzaile. Aroak egin. Aro itxa izanen da gaurkoa frango, zerua estalia eta langa jain mentura ere izanen da, hama bi ikrado eta emezorzi ikrado temperaturak ikusten dira. Eta lehenik eh, sua gabuntan hendaian, goizeko lauak irian, eta batetaik abiatu da, baina gero, onduan zen gaza kontur batetara tedatu da, eta haga elektriko batetara ere, hau osoki sulotu da. Suaren ondorioz, gazaren elzia mostelat behartuak izan dira, ehunka etxe erik enduz, zazpiehun eta behatziunen artian ditazke gazarik gabe. Plantu nauzoko jenden amets gaiztuak segitzen duaintzina, plenta ezagri zuten goite hiru presunek eh, eta hien kesua errandute atzo, baionako hausitegitik atelatzean, atzo eman behar zuten epaiketaren emaitza, alta hausitegiak ezin izan du trenkatu, ez da bada berri zidekia da eta azarroaren amalauerat gibelatu dute deliberoa Marga Forestier. Epaileak espertaren txostena irakurri du hastelen goizuntan etxe bizitzen makur guziak zerrendatuz jabeen aurrean. Beina terabiderik ez da atzeman zazpi urte afera baionako epaitegian dela ardurak banatu eta konponbide duin bat aurkitu ezinik. Hastelen goizuntan berritzere epaitegiak ezin izan du erabaki noren aden kulpa nork egin duen utxa plantun auzoko eraikin makurren aferan. Plantun auzoko biztan zat onartezina Philippe Mangilo. Mais je dis, moi je dis, tant que... Nik erreten dut, norbait hil arte, edo haur batek zerbait buruan hartu arte, ez dela deus mugituko. Euh, Urbero gailu batek plafoia trebeskatu du. Hirusu abiatze izan dira? Trois départs de feu. Et, et puis, euh, et on continue à tergiverser, à tergiverser, à tergiverser. Eta itzul inguruka ibiltzen segitzen dugu, oino eta oino. Comme ça, euh, on, est, on soit toujours en train de batailler, c'est tout. C'est la justice en France. Jean-Claude ben, un escalier qui fait du bruit en permanence quand il y en a qui dort et un qui change, qui va aux toilettes. Le bruit est incessant, qui réveille tout le monde. les voisins qui arrivent, qu'on attend qu'il arrive. Enfin, la sonorisation est très désagréable. Hogeita hiru plenta jartzaile eta sei abokatu dira eskaera ezberdinekin hausitegiak eskakizunak harmonizatzea galde gindu biktimen abokatuei. Gerard Ford jabe batzuen abokatua da. Ebe, eh aujourd'hui, on est dans une situation ubuesque, puisque elle eh, semble dire que on doit... Gaur egun, egoera sinestezin batean gira, hausitegiak galdetzen baitu jabe guziei manera berdinean defendatzea. Nik zaila ikusten dut eskaera guziak batzea. Bakotxak egoera eta eskaera disberdinak dituelako. Mais sur le fond, il est difficile de penser que euh, chacun des propriétaires doit avoir le même système de défense devant le tribunal. À chacun son système de défense. Gaur egun, hogeita emeretzi bizitegietatik, hogeita bi okupatuak dira, epaitegiak beren etorkizunaz zer erabakiko duen zain. Eta bi multzotan banatzen dira jabiak, dirua berreskuratu eta beste noapait joan nahi dutenak, eta besteak etxeak desegin eta berriz behar bezala eraikitzea galatzen dutenak. Erren bezala, deliberoa azaroren amalau erat gibelatua da. Silvian Alo, debutatu sozialistak, Zudmin enpresak lapurdi barnekaldian duen urre mehategi proiektuaren kontra mobilizatzera deigiten du. Zudmin enpresak, urre ustiak eta proiektua zunkiak diren ameka errietako ordezkariak, bilkura batetarat gomitatu ditu, elduden ekainaren amarreko senperen gomitaren forma salatzen du fermuki Silvian Alo deputatuak. Ce que l'on peut déplorer, c'est que c'est une pure action de lobbying. Charlagarria dena da, lobbying edo marketing operazio gutxa dela. Hauza bezer, edo unkiak direner pentsatzeratuzten euh, des euh, euh, marcha ofizial bat dela. C'est Zeren gomitetan, aipatzen dute segipen batzorde baten izenpetze ofiziala dela eta abar. Suprefet handereari galdegindako zertan zioan afera. Eta oartu naiz, marketing operazio bat dela. De Madame la sous-préfète, et euh, c'est une pure opération Organismo bakarra iniziatiba bat hartu edo itzarmen bat izenpetzen alduena da estatua, eta estatua ez da engaiatua. Donc euh, euh, Beraz borrokatu behar da euh, egitate horien kontra, babestu behar dugu gure lurraldea, laborantxaz, hau zelabelaz eta ur kalitate onaz aberatsa baita. Ez ditugu zer nahi egiterat usten ahal. Et on ne peut en aucun cas laisser faire. Dosierra Emmanuel Macron ekonomia ministroaren eskutan dela eta ondoko egunetan bere kabineteko ordezkariekin biltzekoa dela errandauku Silvian Alok. Eta ekainaren amagian, senperen iraganen den bilkura horren aintzinean, elgerretaraziak antolatuak balima dira, hauetan parte hartzera, dei egiten du, kada inguramen elkartea haintzuzen ari da mobilizapen baten prestatzen. Eta jakin ezazue bestalde, sudmin Sozietateak berak petizole bat eh, edatzen duela tokiko jendiari bere sustengu galdatzeko. Sozial mogimenduak eh, atzo greba egitekoa zuten baionako pietunek zuzendaritzak duen gutun banaketa berantolaketa salatzeko, beren azkenian gutunak usai amezala banatu dituzte. Alere, sindikatek ez dute mobilizatzia baztertzen eta beste greba deialdi bat lusa dezakete elduden asteleheneko zuzendaritzarekin negoziaketeri ate bat idikirik utzina izan diote greba ez eginez, ez, horretaraz dezagun elduden ustailaren bostetik goiti ameka edo amabit iturna da, kendu nahi dituela postako zuzendalizak CGT eta de sindikatek onartzen ez dutena, gutununtzi berriak emendatu zerai baitira, etxe bizitza berriekin. Treinbideetako langile guziak publiko eta pribatuetakoak greba mugagabian txartzen dira astertunta igoiti, sindikat guziek de egiten dute hortan, izan CGT, UNTSA, SUD, CFDT edo EFOK, lanlegiaren kontrako borrokarekin batera, SNCF-eko langilek beste borroka bat elemaiten dute, eien lan baldintzen mantentzeko. Mogimendua indarzia erabakidu astertetik goiti behaz astertuntaik goiti greba mugagabian ezeriko baitira, euro 2000 amasei futbol txapelketa blokazia ere ikusten dute tren gidariek peio dufo CZT sindikatekoa antxu hiru hilabete ari galera espikatzen uh, eh, zer salatzen dugun bai gule lan baldintzetan eta baita ere uh, eh, elkomri legearen inguruan eta eta ez gira entzunak izan uh, negoziaketak badira eta ez dira bat ere inzinatzen eta gule lan baldintzak hor uh, berriz plantan ematen dira ustailaren uh, lehenean akordio berri horrekin eta orduan ez gira hortan egon negoziaketak ez dira intzinatzen baina guk nahi ditugu lortu lan baldintzak bederen orain arte genituenak, eta hori enpresa guzientzat. Ez berdin tasunik ez izaiteko, enpresa pribatu eta publikoen artean, zenta bestenaz, pribatuek hartuko lukeeten uh, lan guzia, eta guretzat, zigarritxarra elitzateke hori, eta enpresa pribatuek beraz lan. Eh, Borokatzen dute gurekin batera, zenta horiek ere, eien eh, lan baldintzak uh, gaurkoak ez dituzte hon hartzenan. Eta jakin endaiatik Parisera tetrein bat edo bi bakarrik izanen direla astertun taigoiti, beste pirayaka, autobusez eginen dira. CDCI departamentoko batzordea gaur hiltzen da pauen elkargo bakararen gaiari zer eman ez tabadatzeko, maiatzeren oita ameka egun, erriko kontseiluek alde edo kontra boskatzeko azken epea egungo finkatua zen, beren boskaldia joan den aste ondareko bururatua zen, iparaldeko eunta berroita emezorzi erretaik, eunta amekek alde egindute berroita zazpiek kontra, autetxen kontseiluak ere ipatu zuen joan den aste ondarean, eta jarraipen batzorde baten sortzia erabaki dute, gehiago jakinen dugu Daniel Otso mendi zurako hau goiz berriko gomita izanen baita. Jean Lizar ekologista berriz ere kargu politikoekin, joan den laru matian eskualdeko Europ Ekologi Lebertaldeko idazkari nagusi izendatu dute, horretaraz ezagun, Jean Lizar bostaldi zakitaniako berdean president izan dela, eta eskualdeko kontseilari bi agintaritzan. Bere itzultziarekin akitaniako ekologistek esperientziaren alde egin eta eskualde mailan alderdia berriz antolatzeko nahiko erakundea erakutsi duela dio Europa Ekologik igorri ageriak. Eta joan den ostiralian, Siberuan untxa bizitzea, zesta gaialdi bat antolatu zen, atarratzen, prefosta elkarteak zon antolatu, hotx nola egin Siberotarrak ez diten Siberotik kampo joan, eta kampokoak nola dinarazi Siberorat, bi arrangura horien inguruan, bi horren iragandituzte parte hartzeilek Siberonitur Sibeuan urtoz gutigoa behea, berriun bat heriotz eta ehun bat sortze batia. Gain behea hortazo hartuik, elkigia zunbaiten txerkatzea da sedia. Hortako die, ostialeko eztabada antolatu, Siberua herri elkargoak, Asia, Odaz eta kolektif zuluten alkartek. Pantsika maitia animatzale gynilaik. Gaialdiak arrakasta ukendu, berrogoitama bat hogei jente baitzien, izan gazteala ez, hebenko alahanko. Ez da bada osoan jentea argiki adiazira, lotxai gabe. Gai aldiaz bilana egiten daiku azialkarteko joan haukik. Gue lehen eh, ez da baida gai aldian tako, atzimaiten diat eh, zigerriko gai aldi zela. Enean uste jentik hainai jamintzatuko zela, ordinola. Gai aldia behasgarria eta gosua. Bestela mamien aldetik, ez da funtsa zertan zen horitazten daiku Sibirua Hege Elkargoko jean Hidiartek. Eh, hanik nula haltugun eh, untsa errezebitzen eh, kanpote jiten dien jendik, inbea emaiteko heben egon ditien, zent errandiat jente kopuko apaltzen aizela, dena den, eta nustotan bortxeatak ututek kanpotik jente jinaztia, eta hatako da ikusi nula behardegen gu presentatu, eta nula behar eman inbea heben egoiteko. Sibio kanpotik eh, jentea hilantu da. Beziki aldude ibarreko zunbait eta urentzean behen lekuko tarzuna eman die. Hoiek diala la urte dinamika bea abiatu behitzen. Beheke bai behen herriak ez behitute hiltzen utzinahi. Ben aldean Kirolak bururatzeko bi horren ez eh, saldu ditu Peña Bayonak, Kabiran Bayone, Rubit Aldearen finala indako zituen 2000 iruon txartelak. Atzo haratsaldian, eh, pazientzia hartu behar izan dute erosle, Kabiran Bayone ostatuan lero luzea baitzen. Bayonatik lau mila susten baino gehiago joanen dira. Tolo eh, elduden larun bat atxaldian, prodebiko finala segitzeko, Bayona berriz topa malauerat igeiteko edo igeiten alko delako esperantzaikin, hori kontra dute finala hori. Eta zen medaranja lerian jokatuko du bestalde, doni bane loizunek federal biko eh, finala erdian, zen jan d'Angeli eh, kontra hariko da iganda iru horrenetan. Iru geren mailako finala erdia jokatuko duen mendikotea ere prestatzen ari, hot garron eskualdeko Montesquieu Volvestre jokatuko du partida, Narbon Plage taldearen kontra. Pilotan garateneko partida atzo, eta gizan dutek ere mandute, lagalde eta eskurari nausitu dira berroita amar eta berroita iru. Goiz berrirekin dugu zuekin batit eta olatz, nazioarteko berriri beako bat orai, eta ahitin hauteskundean ez ez galdegiten du egiaztatze batzordeak. Hori da joan den urgiaren nogeita bostean iregan ziren hauteskundeetan irregulartasunak izan zirela atxemaiten du egiaztatze batzorde horrek atzo eman du txostena prozesu guzia astapenetik erratu behar arra hartu behar dela salatu du François Benoa komisio hortako presidentak kondatu ez diren bozak kondatuak baino gehiago direlako. Izen abre txadeko presidente oia bizi guzirako kondenatua. Izadiaren kontrako krimenak egitea akusatua da, konkretoki tortura, bortxaketak, esklabutza eta hiltziaz akusatua da. Edo akusatu du, dakarreko hauzitegi batek, lehen aldia da, erresuma batek, beste erresumako presidente bat kondenatzen duela, gizadiaren kontrako krimenetaz akusaturik. Ipar Koreak misil baten igortzea utsegin omendu, egun berean. Hori dio ego koreak azpimagatuz nazio batuen erakundeak hartu deliberoaren kontra doala ekintza hori, ibilbide ertain bat duten misilak dira musudan itzen direnak 2005 eta lau mila kilometro artean, baina ego koreareno iritsi daitezkenak azken entxegu hau goizuntan egin dute goizeko bostak eterritan hori e, ipar korean Euskal Herriko bardako sortziak eta erdietan. Daesh gibelka ari da, Faluja irian irak kontrolatzeko herri estrategikoa dela azpimagatzen dute denek, Bagdadetik kirurogoi bat kilometrotara, Den eh, beraz Faluja herri hortan, 2000 tamalaguaz geroztik Daesh eta Estatu Islamikoek poderea hartua zuten, baina atzotik Irakeko Ahmada nazioarteko laguntzarekin sartua da eta iria kontrolatzen du.